Եթերում օրացույցն է։ Այսօր հունվարի 13-ն է, տարվա 13-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1866 թվականի այսօրը սկսեց հրատարակվել Երուսաղեմի հայկական պատրիարքարանի պաշտոնական օրգան Սիոն պարբերականը։ 1915 թվականի այսօրը երկրաշարժ Իտալիայի Ավեցանո քաղաքում զոհվեց մոտ 30 հազար մարդ։ 1985 թվականի այսօրը Եթովպիայում ուղևորատար գնացքի վթարի զոհ դարձավ 428 մարդ։ 1703 թվականի Մոսկվայում լույս տեսավ Վեդմստի թերթի առաջին համարը։ Այն Ռուսաստանում առաջին թերթն է։ 1992 թվականին այս օրը սահմանվեց որպես ռուսական մամուլի օր։ 1990 թվականի այսօրը Բաքվում սկսվեցին հայ խաղաղ բնակչության ջարդերը։ 1991 թվականին խորթային զինված ուժերը գրոհելով գրավեցին Վիլնյուսի հերոստակենտրոնը, սպանելով 14 մարդ։ 1998 թվականի այսօր Ուկրաինայում հիմնադրվեց հայ առաքելական եկեղեցու Ուկրաինայի թեմա։ 2012 թվականի այսօրը Իտալիայի ափերի մոտ 4234 ուղևորով Costa Concordia օվկիանոսային զբոսանավի վթարը տեղի ունեցավ։ Զոհվեց 30 մարդ, երկուսը մինչև օրս համարվում են անհետ կորած։ Այսօրը ծնվել են 1831 թվականի այսօրն է ծնվել ռուս դիվանագետ Կոնստանտին Լեոնտևը։ Նա կրոնական պահպանողական ուղղության նշանավոր մտածող է, փիլիսոփա, գրող, գրական քննադատ ու հրապարակախոս։ 1832 թվականի հենց այսօրն է ծնվել ռուս նկարիչ Իվան Շիշկինը։ Ռեալիստական բնանկարի վարպետ Սկզբնական շրջանում նա հետևել է 19-րդ դարի կեսի ռոմանտիկական բնանկարի ավանդույթներին։ 1860-ական թվականներին հաղթահարելով կոլորիտի եւ լույսի էֆեկտների պայմանականությունը, ստեղծել է ռուսական բնության առավել հավաստի պատկերներ՝ անտարահատում, տարեկանի արտ, անտարային հերաստաններ, բացահայտել ռուսական լանդշաֆտի տիպական արտահայտչական եւ բանաստեղծական ձևերը, բնանկարի մեջ մտցնելով ժանրային պատմողական տարերը։ Առավոտը Սոճիների անտառում, Կաղնու պուրակը, Շիշկին ստեղծել է նաեւ գծանկարներ։ Նրա օֆորտները նպաստել են գրաֆիկայի այդ ժանրի վերածնմանը Ռուսաստանում։ Շիշկինի աշխատանքներից 5-ը պահվում են Հայաստանի ազգային պատկերասրահում։ 1856 թվականի այսօրն է ծնվել հայ խորթային գրականագետ, պատմաբան, ազգագրագետ ու մանկավարժ Երվանդ Շահազիզը։ 1866 թվականին գրականագետ թարգմանիչ բանաստեղծ ու մանկավարժ Գասպար Մալարյանը 1870 թվականին լեհարձակագիր բանաստեղծ ու նկարիչ Բոգուսլավ Ադամովիչը 1872 թվականին հայազգի միստիկ մտավորական Գեորգի Գյուրջիևը 1923 թվականի այսօրն է ծնվել քանդակագործ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական նկարիչ Խաչատուր Իսկանդարյանը 1977 թվականին է ծնվել անգլացի դերասան Օրլանդո Բլումը 1987 թվականի այսօրն է ծնվել լայ շախմատիստ Ռադոսլավ Վոյտաշեկը։ Այսօրը տոնում են Հայ առաքելական եկեղեցին այսօր նշում է Տիրոջ անվանակոչության տոնը։ Այդ տոնին հայոց բոլոր եկեղեցիներում մատուցվում է Սուրբ Պատարագ, իսկ նախորդ օրը երեկոյան ժամերգության ավարտին կատարվում է նախատոնակի արարողություն։ Հրեական օրենքի համաձայն ծննդյան 8-րդ օրը Հովսեփն ու Մարիամը որպես բարապաշտարաններ մանկանը տարան տաճար եւ անունը դրեցին Հիսուս, որ եբրայերեն նշանակում է փրկիչ, փրկիչ անեցքից, մեղքերից, կուրքերից, դժողքից ու ամեն տեսակ վտանգից, որոնցից էլ մեր Տերը մեզ փրկեց ու սատանայի խոցոտած մեր խոր վերքերը բուժեց։ Իսկ Քրիստոս հունարեն օծյալ Տեր։ Ռուսաստանում այսօր նշում են ռուսական տպագրության օրը, Լիտվայում ազատության պաշտպանների օրը։ Այսօր հունվարի 13-ն է, տարվա վարտին մնաց 352 օր։